Sot do flasim për katër emra të Allahut të Madhëruar. Kemi zgjedhur të flasim për katër emra për arsye se këto emra kanë lidhje të ngushtë me njëra me, me njëra tjetrën. Edhe për arsye se ato janë përmendur në argumentet që janë përmendur të bashkuara me njëra tjetrën. Lus Allahun që të na japë sukses dhe sinceritet Edhe t'i bëjë këto punët tona të pranueshme tek ai. Amin. Emrat që kemi zgjedhur sot për të folur janë emri i Allahut i pari i fundit i dukshmi dhe i fshehti. Al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Emri i parë është emri i Allahut El Awwal. El Awwal gjuhën arabe kuptimi i saj është, kësaj fjale është që Allahu është i pari, i pari. Kuptimi i këtij emri është që asgjë nuk ka nuk e ka nuk e ka kaluar atë në ekzistencë. Nuk ka pas përpara tij asgjë në ekzistencë. Nuk ka ekzistuar përpara tij asgjë. Ky është kuptimi i parë. Kuptimi i këtij emri domethënë që është i pari. Nuk e ka kaluar atë asgjë në aspektin kohor. Nuk ka pasur përpara tij asgjë. Gjithashtu kuptim tjetër i këtij emri është Që Allahu subhanahu wa taala është i pari në aspektin e cilësive të tij të plota. Domethënë, nuk ka përpara tij asgjë në cilësitë e tij të plota. Ai është i pari. Askush nuk është përpara tij, cilësitë e tij në, në çdo aspekt janë të plota, ndërsa çdo gjë tjetër është mbrapa tij. Thotë një dijetar i cili quhet Al-Hulejmi, i pari do të thotë ai i cili nuk ka nuk ekziston për të fjala përpara dhe as mbrapa. Ju lutem më dëgjoni me vëmendje. I pari është ai për të cilin nuk nuk ekziston për të fjala para dhe as prapa. Thotë Imam El Hulejmi, sepse para dhe prapa janë dy kufij kohorë. Para është kufiri kohor i fillimit dhe mbrapa është kufiri kohor i mbarimit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka as fillim dhe as mbarim. Nuk mund të thuash dot përpara Allahut. Në aspektin kohor, mund të ketë përpara Allahut në aspektin kohor nuk ka. Sikurse nuk mund të thuash mbrapa Allahut. Prandaj, prandaj këto këto dy fjalë nuk nuk mund të ekzistojnë për Allahun e madhëruar, sepse ai është i pari dhe i fundit. Do ta shpjegojmë inshallah dhe, dhe tjetrën. I pari, domethënë përpara çdo gjëje. Kjo është fjalë që ka thënë Imam al-Hulejmi. Ndërsa Imam al-Bejhaqi, Imam Bejhaqi u ka thënë, i pari është ai i cili nuk ka fillim. Domethënë, kuptimi i fjalës, kuptimi, kuptimi i këtij emri është që Allahu subhanahu wa taala nuk ka fillim. Kështu e ka shprehur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kështu ka shprehur gjithashtu dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i pari, edhe qëllimi është që është pa fillim. pa fillim. Ka thënë një dietar tjetër i vjetër gjithashtu quhet Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi ka thënë i pari emri i Allahut i pari do të thotë që ai ka qenë përpara çdo gjëje. Ka ekzistuar në pa fillim përpara krijesave, përpara ekzistencës së krijesave të tij. Prandaj dhe ai e meriton të jetë i parë sepse nuk ka pasur asgjë me të. Këtë emër dhe tre emra që do vijnë më mbrapa, do përmendim tash argumentet për këto emra. Argumenti kemi një argument në Kur'an gjithsej. Këto katër emra janë përmendur vetëm një herë në Kur'an. Gjithashtu janë përmendur në hadith të saktë të Profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka transmetuar Muslimi nga Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, do ta përmendim tash hadithin. Ajeti është, ajeti që është mësuar në hadith, Kur ka folur për këto emra ka thënë që njohja e këtyre emrave, njohja e këtyre katër emrave e çon njeriun që të jetë të jetë njeriu më i madh i cili ka njohur Allahun e Madhëruar. Nëse njeh siç duhet këto emra, edhe e adhuron Allahun në bazë të këtyre emrave, siç do t'i përmendim inshallah gjatë mësimit. Gjithashtu, argument nga suneti për këto emra, se normalisht ne thamë në, në parathënien që bëmë në mësimin e parë që për çdo emër ka argumente. Nuk lejohet që ne ne të domethënë të themi për Allahun një emër që ai nuk e ka ose nuk është përmendur në argumente të sakta të Kuranit dhe të Sunetit të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Ky ishte argumenti në Kuran, sure Hadid, është ajeti numër 2 ose 3, nuk më kujtohet numri. Ti e ke marrë të për për për balli, domethënë që ti e drejton, përdorin arabët këtë fjalë, bi nasie, nasie që është balli. Thot Allahu subhanahu teala ka kap çdo çdo çdo krijesë për për ballin e tij, domethënë që Allahu e drejton atë. Allahu e drejton atë. Ky është kuptimi që përdorin përdorin në gjuhën arabe. Pastaj thot Allahu, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu fa laysa qablaka shay. Thot o Allah, edhe këtu në hadith na është shpjeguar pak më qartë se ç'kuptim ka kanë këto katër emra. Ka thënë o Allah ti je i pari, felejse kableke shej, nuk ka përpara teje asgjë. Ue ente el akhiru, felejse badeke shej, ti je i fundit nuk ka pas teje asgjë. Ue ente dhahiru, felejse feukake shej, ti je i dukshmi nuk ka sipër teje asgjë, nuk ka mbi ty asgjë. Ue ente el batinu, felejse duneke shej, dhe ti je i fshehti nuk ka më afër se ti, se ti asgjë. Mësimi i sotëm do vi rreth rreth e qartë këtyre emrave. Lus Allahun të na japi sukses. O vëllezër, vallahi domethënë gjëja më e vështirë për njeriun është të flasësh për Allahun. Nuk po flet për një krijesë, nuk po flet për diçka që është e mundshme, po flet për atë që atë që është krijuesi i gjithçkaje. Po flet, po flet për madhështorin. Dhe vallai domethënë është gjë shumë e vështirë dhe njeriu domethënë ngushtohet. Njeriu domethënë i dridhet zemra, i dridhet gjuha kur flasim për të. Sepse përgjegjësia është shumë e madhe, edhe madhështia është shumë e madhe. Edhe në disa raste njeriu domethënë nuk gjen dot dhe fjalën e duhur për ta shprehur nga madhështia që ka Allahu i madhëruar. Ky është kuptimi i fjalës, i emrit të Allahut të parë El Awel, ai është i pari. Këtu domethënë kemi një çështje për të trajtuar. Ne siç e thamë në mësimet e kaluara, ne do të bëjmë mësimin inshallah, do ta bëjmë të Inshallah do ta gjallërojmë duke fut disa lloj çështjesh, çështje të dijes, të cilat jua shtojnë më shumë dijen dhe ju bëjnë të afroheni më shumë tek njohja e Allahut, duke sjellë gjithashtu dhe shembuj në zbatimin të këtyre të dhënave që do japim inshallah me lejen e Allahut. Çështja është siç e thamë Allahu subhanahu wa taala përshkruhet me cilësinë që ai është i pari. Domethënë që është pa fillim, i pari nuk ka nuk ka përpara tij asgjë, çdo gjë është mas tij. Mirpo, ë A mos vallë, mos do thotë kjo lloj gjëje, që Allahu subhanu wa ta'ala në pafillimësi nuk ka pas bërë veprime, ka ndejtur pa vepruar, derisa krijoi krijesat. Kjo lloj pyetje mund, kjo lloj pyetje mund të dali ndër mend sepse ne e dimë që Allahu subhanahu wa taala siç ka thënë në hadithin e saktë profeti sallallahu alaihi wasallam, e para gjë që krijoi Allahu është lapsi. I tha atij shkruaj. E dini hadithin deri fund fare. A mos vallë Allahu nuk ka pas vepruar në një kohë që ne dim që Allahu subhanahu wa taala quhet krijues pa fillim. Quhet furnizues pa fillim. Quhet udhëzues pa fillim. Gjithë emrat e tij ka pas pa fillim, siç ka qenë dhe vetë pa fillim. Por të mos u zgjeruar shumë, E vërteta në këtë çështje, në të cilën domethënë ka treguar domethënë argumentet e sakta të Kuranit, të Sunetit, të fjalës së selefëve, është që Allahu subhanahu wa taala ka vepruar pa fillim. Ka vepruar pa fillim kur ka dashur siç ka dashur. Siç thotë Allahu i madhëruar, Dhul Arshil Majid fa'alu lima yurid. Zotëruesi i Arshit të Madh vepron çfarë të dëshirojë. Dihet se e vepron këtë gjë me urtësinë e tij, vepron çfarë të dëshirojë me urtësinë e tij. Edhe urtësi do të thotë ta vendosësh çdo gjë në vendin e vet. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar ne në argumentet e sakta në hadithet profetike gjithashtu dhe në Kur'an është përmendur që dy gjëra kanë qenë përpara përpara gjithçka dhe para kësaj nuk dimë asgjë. Ato janë arshi dhe uji. Arshi edhe uji. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Hud, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Thot ai e krijoi qiejt dhe tokën. Ai ishte ky domthon Allahu i cili krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë dhe arshi i tij ishte mbi ujë. Del pyetja, si mund të bëhet bashkimi ndërmjet këtij ajeti që thotë këtë gjë dhe hadithit që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që e para gjë që krijoi Allahu ishte lapsi. E para gjë ishte ishte lapsi. Tregohet tregohet në të njëjtin hadith në fund fare ose në një hadith të ngjashëm me të që thotë edhe arshi i tij ishte mbi ujë. Ndërkohë që i shkruajti, domethënë, kjo lloj parësie e lapsit ka të bëjë me krijimin e universit ose me krijimin e qiejve dhe tokës që, që ne njohim sot. Domthonë kjo është një lloj parësie relative dhe jo parësie në në të gjitha aspektet e krijesave. Parësi që ka të bëjë me krijesat që ne njohim sot. lapsit. Prandaj mendimi më i saktë i dijetarëve, se dijetarët domethënë kanë rënë në kontradikt që kush është krijesa e parë, a është lapsi apo është arshi dhe uji? Mendimi më i saktë është që është arshi dhe uji. Duke u bazuar në këto argumente që thamë, para ajetet kuranore dhe dyta, Dhe arshi i tij ishte mbi ujë. Thumma khalaqa as-samawati wal ard, më pas krijoi qiejt dhe tokën. Wa kataba fi dhikri kulli shay, dhe shkroi në Lauhin Mahfuz çdo gjë. Domethënë tregoi që shkrimi në Lauhin Mahfuz ishte mbas qenies së arshit dhe ujit. Dhe ky gjithashtu është argument që arshi dhe uji kanë qenë përpara përpara lapsit. Ky është me këtë mendim, me këtë mendim është dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroftë. Mirëpo dikush mund të pyesë, çfarë ka pas para arshit dhe ujit? Përgjigja është Allahu subhanahu wa taala deshi që ne të na ndalonte të na ndalonte dijen tonë deri këtu. Dija e njeriut ndalon mbaron deri këtu. Nuk di njeriu se çfarë ka pasur para arshit dhe ujit. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha." Ata thotë nuk mund të përfshijnë gjë nga dija e tij përveç sa asaj që dëshiron. Përveç sa asaj që dëshiron Allahu ta tregojë atë. Domethënë, dija e njeriut është shumë e kufizuar, dhe se çfarë ka pasur para vetëm Allahu e di. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar që ai ai krijon çfarë të dëshirojë dhe vepron çfarë të dëshirojë dhe është i fuqishëm për për çdo gjë. Edhe deri këtu duhet të besojë njeriu. Nuk duhet futet në në në, në diçka që ka qenë më parë pa dije. Ka thënë Sulejman al-Taymi, rahimahullah, Allahu mëshiroftë, nëse do pyetem ku është Allahu, kam për të thënë që Allahu është në qiell. Dhe nëse do më thotë pyetësi, ku ka qenë arshi i tij para se të ishte mbi qiell? Do i them ka qenë mbi ujë. Dhe nëse më thot ku ka qenë arshi i tij para se të ishte mbi ujë, do i them nuk e di. Imam Buhariu e ka transmetuar këtë fjalë të Sulejman et-Tejmit në librin e tij, Khalqu Afal al-Ibad, krijimi i veprave të robërve, dhe ka thënë pas kësaj E ka thënë pas kësaj kësaj fjale, sepse Allahu i madhëruar ka thënë wala yuhituna bi shay'in min ilmihi. Domethënë Sulejman et-Tejmi tha këtë fjalë në fund fare, unë nuk e di se çka çka ka para arshit sepse Allahu ka thënë nuk mund të përfshijë njeriu dije në dijen e Allahut përveç asaj që Allahu ia ka treguar njerëzve. Kjo lloj çështje quhet në dijen e akides, në shkencën e akides, quhet zinxhiri i veprimeve pa fillim. Pa mendoni pak domethënë shiko, o vëllezër, këto çështje po i sqarojmë domethënë sepse vallahi kjo tregon madhështinë e Allahut të madhëruar. Shiko është aq madhështor sa mendja e njeriut nuk mund ta kapi dot, s'mund ta kapi dot mendja e njeriut. Dhe kjo lloj gjë do të shtyjë ty që ti ta ta ndjesh adhurimin tënd që bën se kë po adhuron. Po adhuron atë që është më madhështori. Shiko veprimet e tij të të çuditshme që nuk i ka vënë në mend njeriu. Kjo çështje quhet zinxhiri i veprimeve pa fillim. Zinxhiri i veprimeve pa fillim, ne ne besojmë, ehli suneti dhe xhemati besojnë se Allahu subhanahu wa taala ka vepruar pa fillim. Ka krijuar pa fillim. Çdo krijesë në vetvete ka fillimin e vet, ndërsa Allahu është pa fillim dhe veprimet janë pa fillim. Ndërsa grupet e humbura besojnë që Allahu nuk ka bërë asnjë veprim derisa krijoi qiejt dhe tokën, sepse ka qenë i pamundur të veprojë, pastaj u bë i mundur sipas filozofive të tyre të kota. Besimi i ehli sunetit xhematit është që Allahu ka krijuar pa fillim. Prandaj dhe ai quhet krijues në pafillimsi. Prandaj dhe ai quhet furnizues në pafillimsi. Pse? Allahu subhanahu wa taala e di më mirë se çfarë ka krijuar, se si ka krijuar. Ne kemi për detyrë vetëm të besojmë që kjo është pa fillim. Veprimet e tij janë pa fillim sikurse dhe ai vetë është pa fillim. Thotë shejhul islam ibn Taymije në librin e tij Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyya. Thotë Mendimi i atyre të cilët thonë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka pas vepruar në pafillimsi dhe më pas filloi të veprojë, ky lloj mendimi nuk është i mbështetur as nga as nga shariati, as nga Kurani dhe Suneti dhe as nuk është i mbështetur nga logjika. Përkundazi, shariati dhe logjika kundërshtojnë këtë gjë. Gjithashtu ka thënë në një vend tjetër, ne ka thënë Ne besojmë ne ne, ne i themi thotë shijeve, ne i themi shijeve dhe muatezileve, të cilët thonë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka pas vepruar në pafillimsi dhe më pas filloi të veprojë dhe, dhe të flasë duke qenë se nuk fliste më përpara. Ne u themi atyre Që kjo lloj baze ose kjo lloj ideje që ju keni, kjo nuk mbështetet as nga Kurani, as nga Suneti, as nga të parë nga nga nga fjalët e të parëve selefëve, sahabëve, tabiinëve. Përkundazi Kurani, Suneti dhe etheret e sahabëve tabiinëve janë në kundërshtim me këtë që thoni ju. Këtë fjalë e ka thënë në Minhajus Sunnah Nabawi, vëllimi i parë, faqja 425. Kjo ishte ideja në lidhje me kuptimin e përgjithshëm në lidhje me emrin i pari, Allahu është i pari. Në fund inshallah do flasim për adhurimin se si ta adhurojmë Allahun me, me këtë lloj emri. Do japim fillimisht një ide të përgjithshme në lidhje me këtë emër, pastaj do flasim domthonë për ë një ide të përgjithshme në lidhje me të katër emrat e Allahut të madhëruar. Allahu subhanahu wa taala është i pari dhe është dhe i fundit. Ky është kuptimi i fjalës i pari. Edhe këto ishin çështjet të cilat kanë të bëjnë me këtë emër. Themi që Allahu subhanahu wa taala është i fundit. Cilësia, domethënë, ka cilësinë e vazhdimësisë, domethënë që ai nuk nuk nuk vdes. Wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut, mbështetu te i gjalli që nuk vdes kurrë. Është pa fund. Kjo është cilësia e tij, sikurse cilësia e tij është që ai është i pari pa fillim. Ka thënë një dijetar gjuhe, i cili quhet Az-Zajjaj, ka thënë i fundit është ai i cili ngelet ngelet pas çdo gjëje. I fundit është ai i cili ngelet pas çdo gjëje, domthon pas krijesave të tij. Gjithashtu ka thënë Imam al-Khattabi, i fundit është ai i cili ngelet pas shkatërrimit të krijesave. Edhe qëllimi i fundit është domthonjë që nuk do të thotë domthonjë që ka fund, por qëllimi i fundit është domthonjë që ngelet pas krijesave, por ai vetë është pa fund. Sikurse vazhdon Imam Khattabi thotë sikurse themi që ai është i pari dhe i fundit, nuk ka për të fillim dhe as fund. Thotë Imam Bejheqiu, i fundit është ai është ai i cili nuk ka fund për ekzistencën e tij. E ka thënë në librin Al-I'tiqad, faqja 63. Imam Bejheqiu të fjalë. Allahu subhanahu wa taala ka quajtur veten e tij i pari dhe i fundit. Dhe i përmendëm argumentet nga Kurani dhe nga Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendëm më sipër. Dhe një pyetje. Ne themi që Allahu subhanahu wa taala është i fundit. Dhe ne themi që Allahu subhanahu wa taala siç ka vepruar në pafillim në pafillimsi, megjithëse mendja nuk e kupton këtë gjë, nuk e kap dot. Ai gjithashtu vepron në pafundësi. Edhe fakt për këtë gjë e kemi nga Kurani. Fakt kemi nga Kurani që Allahu subhanahu wa taala thotë për xhenetin, u bën dobi të vërtetëve vërtetësia e tyre, për ta ka xhenete nëposhtë të cilëve rrjedhin lumenj, janë të përjetshëm në të, të përhershëm në të. Allahu është i kënaqur prej tyre dhe ata janë të kënaqur prej tij. Kjo është fitorja e madhe. Tregon Allahu që ata janë të përhershëm në të. Sikurse ka treguar për banorët e zjarrit dhe ka thënë: "Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha." Ka thënë, dhe kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij për të është zjarri i xhehenemit i përjetshëm në të, i përhershëm në të pafund, në pafundësi. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka thënë kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, çdo gjë do shkatërrohet dhe ngelet fytyra e Zotit tënd, i cili është madhështori dhe bujari. Si mund të bëjmë bashkim ndërmjet këtyre argumenteve? Ndërmjet këtyre ideve, gjëja e parë, ne themi që Allahu është pafund, dhe vetëm Allahu është pafund. Ndërkohë që ne dimë që banorët e xhenetit janë pafund. Ndërkohë që ne e dimë ajetin kuranor që Allahu thotë çdo gjë do shkatërrohet përveç fytyrës së tij, domthonë përveç Allahut të madhëruar. Kjo lloj ide, këto këto lloj domethënë janë nuk bien në kundërshtim me njëra tjetrën. E para gjë, kur thotë Allahu i madhëruar që çdo gjë do shkatërrohet, bëhet fjalë për ditën e gjykimit. Pastaj do t'i ringjallë Allahu krijesat për t'i futur në xhenet ose në xhehenem për për të dhënë shpërblimin e tyre që ka çdo kush. Ndërsa për sa i përket çështjes që banorët e xhenetit dhe xhehenemit do jenë të për, të përhershëm, të përjetshëm, Në pafundësi, kjo nuk bie në kundërshtim me fjalën që themi ne që Allahu subhanahu wa taala është i pafund dhe vetëm ai është i fundit nuk ka mbas tij asgjë dhe domethënë është i pafund vetëm ai për arsye sepse do të bëjmë dallim diçka. Allahu subhanahu wa taala është i pafund sepse është Allahu i madhëruar dhe është i pafund, nuk ka nevojë për asgjë. Kurse xheneti është i pafund sepse ka nevojë dhe ka nevojë për Allahun e madhëruar. Xheneti është i pafund sepse Allahu e ka bërë xhenetin pafund. Kurse vetë Allahu subhanahu wa taala, kjo është cilësi e tij. Nuk e ka fituar nga askush, sepse ai është i panevojshëm. Nuk ka nevojë për krijesat e tij. Ndërsa xheneti është i pafund sepse Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të pafund. Kështu që bëj dallim ndër dy dy dy pafundësive. Pafundësia që është cilësia e Allahut dhe pafundësia të cilën ia ka dhuruar Allahu xhenetit dhe xhehenemit. E ka dhënë Si shpërblim për këta dhe dënim për ata. Besoj se kjo gjë është e qartë, pafundësia e krijesës nga pafundësia e krijuesit. Edhe këtu është qëllimi domthon kur themi që Allahu subhanahu wa taala është i pafund dhe vetëm ai është i pafund. Gjithashtu, prej kuptimeve të fjalës të emrit të Allahut i fundit është që tek ai mbarojnë të gjitha krijesat. Siç është transmetuar tek Buhariu, tek ai mbarojnë të gjitha krijesat, tek ai mbarojnë të gjitha çështjet e krijesave dhe problemet e tyre. Tek ai është kthimi i çdo gjëje. Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu nga nga Bera radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alajhi wasallam e ka mësuar Beran që të thotë kur shtrihet për të fjetur gjumë, Allahumme eslemtu nafsi ilejk, o Allahu im ta dorëzova veten time ty, wa fawwadtu emri ilejk, Të dorëzova çështjen time ty, ue elxhe'tu dhahri ilejk, u strehova tek ty, ragbeten ue rahbeten ilejk, me shpresë dhe me frikë për ty, la melxhee ue la menxha minke il-la ilejk, nuk ka shpëtim dhe as strehim prej teje vetëm se tek ti. Kjo tregon që kthimi i çdo gjëje që ka njeriu kthehet tek Allahu i madhëruar. Pra kjo është një prej kuptimeve të fjalës së Allahut, huel akhir, ai është i fundit. Emri i tretë është emri i Allahut subhanahu wa taala al-Zahir. Al-Zahir. I dukshmi. Do të thotë i cili është i vetmi që përshkruhet me cilësinë e lartësisë, lartësi në qenien e tij, lartësi në pushtetin e tij, lartësi në cilësitë e tij. Këto janë tre lloj lartësish të cilët i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar. të cilat kanë të bëjnë me emrin i dukshmi. Sepse çdo gjë e dukshme, siç ka thënë Ibn Qayyim al-Juzeyy, çdo gjë e dukshme në të vërtetë është e lartë. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur e ka shpjeguar këtë emër ka thënë, "Dhe ti i dukshmi nuk ka sipër teje asgjë." Dhe po të shikosh ka ardhur e shquar, nuk ka ardhur e pashquar, nuk ka thënë i dukshëm, por ka thënë i dukshmi. Nuk ka sipër teje asgjë. Ka thënë gjithashtu domthonë një prej kuptimeve që merr domthonë i dukshmi gjithashtu siç e thamë është që cilësitë e tij domthonë janë të larta, qenia e tij është e lartë dhe pushteti i tij është i lartë. Kanë dhënë dijetarët një kuptim tjetër, kanë thënë që ai është i dukshmi sepse njerëzit e njohin atë me argumentet e logjikës së pastër, edhe pse nuk e shikojnë atë. Prandaj është i dukshmi. E njohin atë me anë të gjurmëve të veprave dhe të cilësive të tij te krijesat e tij. Prandaj kanë thënë ky është një prej kuptimeve të emrit të Allahut i dukshmi. Thotë Ibn al-Athir i dukshmi është një prej emrave të Allahut, i cili do thotë që Ai është sipër çdo gjëje. Dhe thuhet që i dukshmi do të thotë që Allahu subhanahu wa taala është njohur me anë të argumenteve të logjikës së pastër, e kanë njohur njerëzit me anë të gjurmëve të cilësive të të cilësive të tij dhe të veprave të tij. Gjithashtu i dukshmi është ai i cili është shfaqur drita e tij megjithëse është i fshehtë. në në botën e fshehtë. Sikurse janë shfaqur gjurmët e veprave të tij te krijesat e tij në botën e dukshme. Ka thënë Ibn Xherir, Ibn Ibn Xherir rahimahullah, i dukshmi i dukshmi është ai i cili është sipër çdo gjëje. Është më i lartë mbi çdo gjë. Nuk ka gjë sipër tij. Edhe ky emër siç e siç e thamë më parë, është përmendur në Kur'an dhe Sunet, në në Sunet hadithin që përmendëm më sipër. Po Shehu Islam ibn Taymije grada më e lartë e cilësisë së lartësisë i takon vetëm Allahut të madhëruar. Grada më e lartë e cilësisë së lartësisë në të treja aspektet që përmendëm i takon vetëm Allahut të madhëruar, sepse ai është mbi çdo gjë në të gjitha aspektet. Është mbi çdo gjë. Edhe siç dihet, ana e lartë, ana që është lart, është ana më e ndershme. Nëse do thuash ana më më e vlefsh, më lart, më më e mirë, nëse do themi që anët janë lart, poshtë, djathtas, majtas, para, mbrapa. Kush është ana më më më e lartë? Më ana më e mirë, ana e lartë. Prandaj dhe njeriu me logjikën e vet e pranon që Allahu subhanahu wa taala është lart. Edhe kur flasim për emrin e Allahut më i larti ose i larti që janë dy tre emra të Allahut të madhëruar, do të flasim për këtë çështje në mënyrë më të zgjeruar, duke treguar argumentet edhe realitetin të cilin nuk e njohin shumica e muslimanëve sot në lidhje me lartësinë e Allahut të madhëruar. Argumentet që tregojnë që Allahu subhanahu wa taala është lart janë të shumta, e thamë do t'i përmendim vetë inshallah me lejen Allahut. Emri i katërt është është emri i Allahut i fshehti. Ai është i fshehur nga nga sytë nga nga sytë e krijesave të tij, nuk e shikon njeri atë në dynja, sikurse nuk arrin ta nuk arrin ta konceptojë dot dhe ta shikojë plotësisht njeri atë në ahiret në të gjitha aspektet. Allahun e madhëruar. Besimtarët e shohin, por nuk mund ta por nuk mund ta arrijnë dot me shikimin e tyre plotësisht nga madhështia e tij. Allahu i madhëruar është fshehur nga shikimi nga shikimi i krijesave të tij për një për një urtësi që ai e di. Por ose për shumë urtësi që ai e di, sikurse është fshehur nga madhështia e tij. Prandaj dhe ju e dini historinë e Musa alayhis salam që kur i tha Allahut të madhëruar, o Allah, Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Dhe kur u shfaq mali, kur u shfaq Allahu subhanahu wa taala malit, e bëri atë pluhur. Wa kharra Musa sa'iqa. Dhe Musa ra i fikët. Thotë Ibn Abbasi, iu shfaq Allahu malit, shfaqi iu shfaq Allahu malit sa një gisht. Domthon shfaqi domthon nga drita e tij sa një gisht. Dhe kur ra drita Allahut te mali e bëri atë pluhur. e bëri atë pluhur. Prandaj o vëllezër, Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij është fshehur nga krijesat e tij. Thotë një prej dijetarëve, sikurse Allahu subhanahu wa taala e bëri pluhur malin ku ra drita e tij, kështu duhet duhet t'i bëjë gjynahet drita e besimit të tij në të në zemrën tënde, nëse me të vërtetë e ke njohur madhështinë e tij. Kur të hyjë drita e besimit në Allah në zemrën tënde, duhet duhet t'i bëjë pluhur gjynahet që kanë hyrë dhe dashurinë e dynjas. Nëse ti me të vërtetë je prej atyre që e ke njohur dritën e Allahut Madhëruar. Prandaj dhe Musa alayhis salam kur e pa këtë këtë këtë lloj gjëje, që u bë mali pluhur i ra të fikët direkt. I ra të fikët nga madhështia që pa. Nga madhështia e Allahut subhanahu teala. Thamë që ai është i fshehti. Gjithashtu një prej kuptimeve të të fjalës të emrit të Allahut i fshehti është që ai subhanahu subhanahu wa taala është më afër çdo gjëje se çdo gjë. Është më afër çdo gjëje se çdo gjë. Dhe kështu e ka shpjeguar dhe profeti sallallahu alajhi wasallam duke thënë Wa anta al-batin fa laysa dunaka shay. Ti je i fshehti nuk ka më afër se ti asgjë. Nuk ka më afër se ti asgjë. Edhe siç ka thënë Allahu i Madhëruar, "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid", ne jemi më afër më afër tij se damari i qafës. Nuk duhet kuptuar prej kësaj, mos harroni se Allahu subhanahu wa taala është brenda krijesave të tij. Jo, Allahu është mbi arsh. Lart krijesave të tij, i ndarë prej krijesave të tij. Por kjo ka një kuptim që do ta përmendim inshallah kur të flasim për adhurimin që nxirret prej këtyre katër emrave. Thotë Zexhaxh, një dijetar gjuhe siç e thamë më sipër, i fshehti ky është një kuptim tjetër i fjalës i fshehti. I fshehti është i dituri Është ai i cili i di të fshehtat e gjërave. Është i fshehtë. Ai i cili i di të fshehtat e gjërave. Allahu subhanahu wa taala di të fshehtën dhe të dukshmen. Dhe për të e fshehta është e dukshme. Ka thënë Imam al-Khattabi, i fshehti është ai i cili është fshehur nga sytë e krijesave të tij. Allahu subhanahu wa taala Është i fshehti dhe kjo edhe ky ky emër tregon që Allahu subhanahu wa taala është afër dhe është i mbuluar nga krijesat e tij. Vërtet është i mbuluar nga krijesat e tij. Allahu subhanahu wa taala është mbuluar nga madhështia e tij edhe për urtësinë që ka që, që ka në këtë gjë. Edhe në fund fare të hadithit thot Hijabuhu nur, hijabuhu an-nur, thot perdja e tij është dritë. Nuk mund ta shikojmë këtë pjesë, perdja e tij është dritë. Dhe në një transmetim thuhet se fytyra e tij është dritë. Sikur ta zbulojë perdën e tij, kam për të djegur ka për të djegur drita e fytyrës së tij çdo gjë, aq sa arrin shikimi i tij. Domethënë, gjithçka sa Allahu subhanahu wa taala shikon gjithçka. Do digjej universi i gjithi Edhe kjo është një prej urtësive që Allahu subhanahu wa taala është mbuluar për ne, ai është i fshehtë me perden e tij, që është dritë. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi, hadithi është i saktë. Dhe kjo tregon realitetin e madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë do shkatërrohej nëse do zbulonte perden e tij. Kurse njeriu që është kaq i vogël, kaq i dobët, e kundërshton Allahu subhanahu wa taala, Nuk e ka frikë atë. Nuk e do atë. Tregohet mizor ndaj vetes së tij. E harron Allahun e madhëruar. Siç e thamë Allahu subhanahu wa taala është më i larti dhe Allahu subhanahu wa taala është më afër çdo gjë se çdo gjë. Edhe kjo nuk bie në kundërshtim sepse Allahu subhanahu wa taala Ka përfshirë çdo çdo gjë me fuqinë e tij, çdo gjë është në pushtetin e tij, çdo gjë është në shikimin e tij dhe në vëzhgimin në vëzhgimin e tij dhe ai është mbi arshin e tij. Çfarë adhurimesh mund të nxjerrim prej këtyre katër emrave që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. Përpara se të flasim për këtë çështje, Do dalim pak nga tema për arsye që të, të kuptohet më mirë ideja për të cilën për të cilën do mundohem të flasim. Kjo ide është ajo që ka përmendur edhe Ibn Qayyim në një nga librat e tij ka të bëjë me çështjen e varfërisë. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an Ja ejuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. O ju njerëz, Ju jeni të vobektit, të nevojshmit për Allahun. Ju jeni të vobektit, të varfrit, të nevojshmit për Allahun. Wallahu al-Ghaniyul Hamid, kurse ai thotë është i panevojshëm. Në dorë të tij janë pasuritë e çdo gjëje. Është i falënderuar, i lavdëruar për çdo gjë. Ju jeni të nevojshëm për Allahun, duke u bazuar në këtë ajet kuranor, një prej gradëve të mira, një prej punëve të mira të cilat do ta arrijë njeriu është ai të jetë i nevojshëm, i vobekt për Allahun e Madhëruar. Kemi për qëllim fjalën e vobekt, do me thënë të jetë i nevojshëm për Allahun e Madhëruar. Ta ndiejë nevojën që ka për Allahun në çdo moment. Ky lloj ky lloj ky lloj gjëje, ky është një prej adhurimeve më të mëdha që mund të arrijë njeriu të jetë. Që ta ndiejë veten e vet Ta ndiejë veten e vet që ai është i nevojshëm për Allahun e Madhëruar. Kjo lloj nevoje kanë shpjeguar dietarët, thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje për për këtë nevojë, domethënë të jesh i vobekt, ta ndiesh veten të vobekt, të nevojshëm për Allahun e Madhëruar, ka thënë, është që mos shikosh të mos shikosh për veten tënde pushtet. Nuk ka thënë mos kesh pushtet, ka thënë të mos shikosh për veten tënde pushtet. Do të thotë që ai i cili është i varfër dhe i nevojshëm për Allahun nuk e shikon që atë pasuri të cilën ai e ka, e ka të vetën. Por e shikon realitetin e saj. Realiteti i kësaj gjëje është që këtë pasuri ta ka dhënë Allahu i Madhëruar. Këtë shëndet ta ka dhënë Allahu i Madhëruar. Këto mirësi që i ke t'i ka dhënë Allahu i Madhëruar. Nuk janë prona jote. Kur ta shikosh këtë lloj gjëje, atëherë ti je me të vërtetë ke hyrë në emrin e tyre që quhen të vobekt, për të cilët Allahu subhanahu wa taala ka thënë, o ju njerëz ju jeni të vobektët. Dhe kur ta ndjesh këtë lloj emri, atëherë ti domethënë ti ti ke nderin të hysh te ky ajet kuranor. E të ndihesh i vobekt tek Allahu i Madhëruar, sepse po u ndjeve i tillë, atëherë ti je pasaniku më i madh, sepse ke Allahun e Madhëruar. Prandaj ky është njeriu më i çuditshëm në botë, i cili është i varfri Edhe është pasaniku më i madh. Është i varfër vetëm për Allahun dhe pasaniku më i madh me Allahun e Madhëruar. Ka thënë, ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyje, varfëria është të mos shikosh për veten tënde pushtet. Prandaj çfarë ke në dorën tënde është e Allahut dhe ti vetë je i Allahut. Edhe ti vetë je i Allahut. Prandaj njeriu nëse nëse shikon këtë lloj çë, këtë lloj gjëje në këtë lloj forme, siç thotë Ibn al-Qayyim, atëherë do të jesh si puna e skllavit. Me Allahun e Madhëruar ti je si puna e skllavit që që vepron në pushtetin e zotërisë së tij, i ka dhënë çelësin e magazinave dhe ai përdor siç do zotëria e tij. Kështu duhet të jetë robi para Allahut të Madhëruar, që e ka krijuar, e ka furnizuar, i ka dhënë të gjitha mirësitë. Ai t'i ka dhënë, ai të ka të ka dhënë çdo gjë. Edhe e tij është, nuk është e jotja. Ta ka dhënë që të të sprovojë ty. Ta ka dhënë Allahu i Madhëruar të gjitha këto mirësi dhe ky është realiteti. Që të sprovojë ty, a do jesh ti prej atyre të cilët e ndjejnë që me të vërtetë këto janë të Allahut, s'janë të miat, apo do jesh ti prej atyre që do të duket vetja se këto që të ka dhënë Allahu janë të tuat dhe nuk janë të Allahut. Dhe këtë gjë do ta tregosh kur ty, kur ty do të kërkojë Allahu që veten tënde ta sakrifikosh për Allahun. Kur të kërkojë Allahu që pasurinë tënde ta japësh për Allahun. Atëherë, nëse ti je prej atyre që e shikon që ti je i nevojshëm për Allahun e Madhëruar, ti je prej atyre personave të cilët nuk e shikojnë pasurinë e tyre si të tyre, por e shikojnë që Allahu ta ka dhënë dhe ai e ka, dhe tek ai do kthehet çdo gjë. atëherë ti e ke arritur atë gradë që quhet varfëri. Dhe ke nderin të hysh në këtë lloj në këtë ajet kuranor të madh. Edhe atëherë ke për të kuptuar edhe që thotë Allahu i Madhëruar, thumme xha'alnakum khalaifa fil ardi, dhe më pas ju kemi bërë ju zëvendës në tokë. Nuk ka thënë Allahu i Madhëruar ju kemi bërë sundues në tokë, por ka thënë zëvendës, zëvendës, zëvendës. Domethënë Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë ty atë Ta ka dhënë ty në dorë, jo se ti e ke atë, por ti je zëvendës aty. Të ka vënë në tokë Allahu zëvendës. Li nandhura kejfe ta'melun, që të shikojmë se si do punoni. Të shikojë Allahu se si do punojë njeriu. Domethënë t'i ka dhënë gjithë vend për të shikuar a do të duket vetja se ti je i nevojshëm për Allahun apo do të duket vetja që ti i ke të tuat ato gjëra. Thotë Ibn Qayyim I varfër është ai i cili nuk e shikon pasurinë e tij, nuk e shikon që ai zotëron gjë. Dhe nuk ka thënë ai i cili nuk zotëron gjë, por ka thënë ai që nuk shikon që zotëron gjë. Pse? Sepse realiteti është që ne shikojmë kemi pas profetë që kanë qenë pasanik. Për shembull Sulejmani ibn Daud, Sulejmani Alejhi selam ka pas pushtet në tokë, i ka dhënë Allahu pushtet që nuk i takonte askujt pas tij. Nuk i takonte askujt pas tij. Sikurse Ibrahimi Alejhi selam ka qenë i pasur, Shuajbi Alejhi selam ka qenë i pasur, sahabë ka pas prej tyre kanë qenë të pasur, dhe kjo lloj gjëje nuk i nxjerrte ata nga ky lloj emri. Emri i vobekt për Allahun e Madhëruar. Pse, sepse ata i kishin ato pasuri, po ata e dinin që kjo pasuri është e Allahut, nuk është e tyre. Allahu ua kishte dhënë për t'i sprovuar ata. Nuk e shikonin që ata në të vërtetë ishin, ishin pasanik, por shikonin që kjo është pasuri e Allahut. Dhe ua ka dhënë Allahu subhanahu ta'ala për, për t'shikuar se çfarë do veprojnë me ta. Prandaj dhe Allahu i Madhëruar, shiko. Ne lexojmë Kur'anin, por ne, ne nuk e kuptojmë çfarë thotë Allahu në Kur'an. Sa herë keni lexuar, sa herë keni lexuar ajetin që thotë Allahu në Kur'an, "Kella inna al-insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Thotë përkundrazi njeriu thotë e tepron thotë, në del nga kufijtë nga kufijtë e së vërtetës, del nga kufijtë e duhur kur e shikon veten e vet që ai është i pasur. Nuk ka thënë Allahu subhanahu wa taala që ai është i pasur, kur ai është i pasur. Nuk ka thënë Allahu subhanahu wa taala që njeriu e kalon kufirin kur ai bëhet i pasur, por ka thënë kur e shikon veten e vet të pasur. Sepse pasuria në të vërtetë nëse njeriu e përdor për hajër, nuk është gjë e keqe për njeriun. Por gjë e keqe është ta shikosh veten që ti je i pasur, të duket vetja që ti je i panevojshëm për Allahun e madhëruar. Kjo është e keqe, prandaj thotë Allahu i madhëruar, "Ar-ra'ahu staghna." Thotë, njeriu thotë e kalon kufirin kur ai e shikon veten e vet. Ka të bëjë me këtë që është këtu në zemër. At-taqwa ha huna. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë devotshmëria është këtu. Këtu është origjina e devotshmërisë. Po e kuptove këtë gjë, çështjen e të vobektit, atëherë dije që i vobekti, domethënë, ka tre, tre grada. është në tre grada. Çdo njëra prej tyre është si shkallë, po nuk kalove të parën, nuk shkon dot tek e dyta. Po nuk shkon dot tek e dyta, nuk shkon dot tek e treta. Dhe çdo njëra prej tyre është më mirë se tjetra. E dyta është më mirë se e para dhe e treta është më mirë se e dyta dhe e para. Dhe të treja janë grada që të ngjisin për tek Allahu i madhëruar. Grada e parë e varfërisë për të cilën kanë folur dhe dietarët dhe kanë thënë është grada e zuhdit. Grada e zuhdit. Ç'është grada e zuhdit? Zuhdi është që njeriu të largohet nga dynjaja. Ç'do të thotë largohet nga dynjaja? Do thotë ta lësh fare, t'ia heqësh nga dora, mos kesh asgjë në dorë, jetosh i varfër? Jo, nuk është ky kuptimi. Ideja e përgjithshme është mbaje mend gjithmonë është ajo që thamë, mos e shikosh pasurinë. Por të shikosh atë që atë që e, e, e sundon në të vërtetë pasurinë që ke. Ti je vetëm përdorues i i asaj që të ka dhënë Allahu i madhëruar. Prandaj ka thënë Ibn Kajim el-Xheuzije për gradën e parë të varfërisë është që ti t'i shkundësh duart prej dynjasë, duke mos qenë lakmitar për ta ruajtur atë, sikurse duke mos qenë lakmitar për ta mbledhur atë, për ta mbledhur dynjan. Edhe goja jote mos rendi, goja jote mos flasi as për ta lavdëruar dhe as për ta sharë dynjan. Çfarë kuptimi ka kjo? Kuptimi i kësaj është që njeriu t'i shkundi duart e vet duke mos u kujdesur për dynjan, aty ku ka ndaluar Allahu. Mos u kujdesur për dynjan me lakmi, duke mos dhënë me kopraci atë që ka urdhëruar Allahu. Me kopraci, nuk po themi domosdoshmë që njeriu njeriu domethënë mos mos mbledhi pasuri, mos punojë. Qëllimi është mos japë atë që atë që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala të japë. Sikurse Si siç është shkundja e duarve prej dynjas në këtë lloj forme që tham, edhe goja nuk duhet të flasë. As ta lavdëroj as ta shaj. Sepse ai person që e lavdëron diçka tregon që ajo është në zemrën e tij. Besimtari mos harroni e ka dynjan në dorën e tij, po jo në zemrën e tij. Besimtari e ka dynjan në dorën e tij, po jo në zemrën e tij. Tham, nuk duhet ta lavdëroj dynjan, dhe as nuk duhet ta shaj. Po mirë, pse nuk duhet ta shaj? Sepse njeriu kur e shan diçka, tregon që ajo domethën i ka zënë vend në zemrën e tij, prandaj ai përpiqet që ta largojë atë fillon e shan. Domthon, akoma paska vend në zemrën tënde. Prandaj ti kur shikon diçka që është shumë e madhe për ty, fillon e flet keq për ta. Ndërsa nëse do shikosh për shembull do lesh diçka që është pa vlerë, as nuk e për nuk ka nuk e për t'u interesu për të, as nuk e për të dhënë, domethënë rëndësi asaj, sikur me marr tashi për shembull një një gjysmë molle, ta dha dikush dhe ti e more atë, e le, e le mënjanë nuk nuk interesohe për të. A do të shkonte në mend për shembull që ti ke ke bërë diçka të madhe që le gjysmë kokërr molle? S'do shkonte në mend, për arsye sepse për ty kjo është pa vlerë. Kështu do të jetë dhe dhe dynjaja, kur thuhet që jep për Allahun, atëherë jep për Allahun. Kur thuhet që jep këtë gjë për Allahun, mos e shikosh veten se je duke bërë diçka të madhe. Kjo është ideja e kësaj grade të parë. Kjo grade e parë, kjo është grade e parë e varfërisë. A e dini si është ky njeriu, ky njeri që ka ka ka këtë grad, është si puna e gruas që është duke lindur. e ka barkun, e ka barkun shumë të madh në mujt nëntë, edhe pret çdo ditë për të lindur. Kështu dhe ky njeri, ky pret që të lindi shpirti i tij, të lindi, të dalë nga errësira e dynjas për t'u shkuar tek madhështia e Allahut të madhëruar me shpirtin e tij. Kjo lindje është lindja e dytë e njeriut. Prandaj njerëzit janë tre lloje. Një person që është i zhytur në dynja, një person i cili është i larguar nga dynjaja, dhe e tham se ç'kuptim ka të larguar nga dynjaja, dhe një person i tretë i cili është gati në lindje, nuk është as këtej as këtej. Edhe ky domethën pret dita-ditës që të lindi të largohet. Thuhet që Isa alayhis salam i ka thënë shokëve të tij, Nuk keni për të hyrë në pushtetin e Allahut të Madhëruar derisa të lindni dy herë. Herën e parë do lindesh kur të sjell nëna në dynja, herën e dytë është kur të lindi shpirti jot. Duke u larguar nga kjo dynja, të dali prej të dali prej shtratit të kësaj dynjaje tek tek pushteti i Allahut të Madhëruar, tek besimi i tij i vërtetë, duke u larguar nga kjo dynja. Duke shikuar këtë dynja si një mjet që ta ka dhënë Allahu në dorë për të punuar me ta. Kjo është grada e parë e varfërisë. E vo e qenies të vobektë. Mirëpo duhet pasur parasysh se në dy raste njeriu nuk quhet i dhënë pas dynjas edhe pse flet keq për dynjan. Rasti i parë është kur do t'i tregosh dikujt që dynjaja është e keqe. Në këtë lloj rasti nuk thuhet që njeriu e ka e ka dynjan në zemër, prandaj flet keq për ta. I ka zënë vend të madh në zemër, prandaj i flet keq për ta. Dhe në rastin e dytë kur njeriu ka frikë se mos anojë nga dynjaja, atëherë nuk ka problem se flet keq për ta. Nuk quhet prej atyre personave që dynjaja për të kanë në zemër të tij ka zënë vend të madh. Kjo është Grada e parë e të qenit i vobektë, i nevojshëm për Allahun e Madhëruar, do të thotë që të largosh nga dynjaja. Po s'u largove nga dynjaja, po s'u largove nga njohja e pushtetit tënd në dynja, duke e njohur që ky është pushteti i Allahut të Madhëruar, ti nuk mund të quhesh kurrë prej atyre personave që ndjen veten që është i nevojshëm për Allahun e Madhëruar. Kurse grada e dytë Grada e dytë është ajo që ka të bëjë me mësimin e sotshëm për të cilin po flasim ne. Thamë grada e parë është të drejtohesh për nga ahireti me punë të mira, ta shfrytëzosh ta shfrytëzosh çdo frymëmarrje tënden për të arritur tek Allahu i Madhëruar, duke u larguar nga kjo dynja, duke u preokupuar me atë që të kënaqë Allahun e Madhëruar. Në këto lloj rastesh ti ke për të qenë prej atyre që janë të vobektë, ke nderin të hysh te ky ajet kuranor që përmendëm. Kurse grada e dytë e vobektësisë e ndjenjës se ti je i nevojshëm për Allahun e Madhëruar është që ti të shikosh Që çdo mirësi që ti ke, e ke vetëm prej Allahut të Madhëruar. Mos shikosh që punët e tua që bën ti janë prej teje. Punët e mira që bën namazi jot, agjërimi jot, sadakaja jote, mos kujto se këto janë prej teje, këto janë prej Allahut të Madhëruar. Allahu subhanahu wa taala me mirësinë e tij dhe mëshirën e tij t'i dhuroi këtë gjendje. T'i dhuroi këto adhurime e të bëri ty prej këtyre. Allahu subhanahu wa taala ishte para çdo gjëje. Edhe si i pari që ishte përpara çdo gjëje, sepse ai është i pari, ka emrin e tij i pari, ai t'i dhuroi në pafillimësi kur shkruajti Që ti të jesh prej atyre personave që janë të udhëzuar dhe ta adhurojnë Allahun e madhëruar. A mendon ti se punët e tua ndërmjetësuan tek Allahu kur i tha lapsit shkruaj dhe shkruajti që ti do jesh prej të udhëzuarve? A mendon ti se Allahu subhanahu wa taala i ka shkuar ndonjë për të ndërmjetësuar tek ty, për t'i thënë që fute fute filanin tek besimtarët? Jo kurrë. Përkundazi kjo kjo është vetëm mirësi prej tij dhe nga mëshira e tij ai të udhëzoi ty dhe nuk udhëzoi shumë njerëz të tjerë. Duke shikuar këtë lloj gjëje ke për të kuptuar që kur thot Allahu i madhëruar ai është i pari, kjo do të thotë që ti të njohësh që mirësitë që të ka dhënë ty kanë ardhur vetëm prej atij që është i pari. Dhe s'ka para tij asgjë. Kur ta kuptosh këtë lloj gjëje, ti ke filluar të hysh në gradën e dytë të atyre personave të cilët kanë arritur gradën e vogëlësisë, kanë nderin të hyjnë në ajetin kuranor që përmendëm më sipër. Kur ta shohësh që shkaqet janë vetëm shkaqe, ndërsa në të vërtetë çdo mirësi ka ardhur vetëm prej tij. Uma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo mirësi që keni ju është vetëm prej Allahut. Sikurse edhe i fundit, Allahu subhanahu wa ta'ala është i fundit, mos harro se të gjitha shkaqet do mbarojnë. Çdo gjë që jeton në këtë dynja, do mbarojë. Çdo gjë që të shërben ty në këtë dynja, do mbarojë. Dhe do ngelet vetëm Allahu i madhëruar. Prandaj, duhet ta kuptosh këtë gjë dhe ta lidhësh zemrën tënde vetëm me atë që ngelet. Dhe jo ta lidhësh vetëm me shkaqet që do zhduken. Kullu shejin halikun illa Çdo gjë do të shkatërrohet përveç fytyrës së tij. Edhe ky është një lloj adhurimi i Allahut me emrin e tij i fundit. Kur ta ndjesh që çdo gjë do të shkatërrohet përveç tij, atëherë lidhet zemra vetëm me të, sepse vetëm ai do ngelet. Asgjë tjetër. Ndërsa adhurimi i Allahut me emrin e tij i dukshëm është siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta dhahiru falaysa fawqaka shay'in, wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'in." Thot ti je i dukshmi nuk ka sipër teje asgjë dhe ti je i fshehti nuk ka më afër se ti asgjë. Kështu që njeriu kur të sigurohet që lartësia e Allahut është lartësi absolute mbi çdo gjë dhe nuk ka sipër tij asgjë dhe ai pushteti i tij është mbi çdo gjë dhe Allahu subhanahu wa taala i rregullon çdo gjë nga lart poshtë Siç ka thënë Allahu i Madhëruar, "Ile yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu s-salih yarfa'u", thotë tek ai ngjiten fjalët e mira dhe punët e mira i ngre, domethënë që Allahu subhanahu wa taala është më i larti. Thotë kur ta kuptosh këtë lloj gjëje, atëherë thotë ke për ta kuptuar që ti ke vetëm një të adhuruar. Edhe zemra jote drejtohet vetëm tek një i adhuruar. A nuk e ke vënë re kur ti ndihesh ngushtë Sikurse ti ngre duart lart, edhe zemra jote ngrihet lart për t'u drejtuar për tek Allahu i Madhëruar. Sepse ti e di që Allahu është mbi arsh. Ke Zotin të cilin e adhuron. Ai është kibla jote, ku drejtohet zemra jote. Zemra jote drejtohet vetëm tek Allahu i Madhëruar, sepse ti e di ai është lart. Sepse ai është i dukshmi. i cili është mbi çdo gjë. Dhe jo si ata të cilët mendojnë se Allahu nuk është mbi arsh, nuk ka mbi arsh asgjë. Ata e kanë humbur Zotin e tyre. Prandaj, nëse ndonjëri prej këtyre personave të cilët thonë, të cilët thonë Allahu nuk është mbi arsh, nëse ndonjëri prej tyre prej tyre do të fillojë të adhurojë Allahun, të adhurojë me sinqeritet, do të dëshirojë të adhurojë Allahun me sinqeritet, dhe sa pak janë ata prej tyre, Ka për ta kërkuar zemra e tij Allahun në gjithë universin, edhe në fund fare pastaj ka për të zbritur në tokë dhe ka për të thënë që Allahu është çdo gjë, siç thon sufit. Sepse mbi arsh nuk ka për të asgjë. Prandaj detyrimisht që do zbresi në tokë. Kështu që është mirësi prej Allahut që ti ta njohësh që emri i Allahut i dukshmi do thotë që ti Ta njohësh që ai është më i larti, edhe ta drejtosh zemrën tënde vetëm nga ai. Në adhurimin tënd. Kur të ndihesh ngushtë, zemra jote drejtohet vetëm tek ai. Thuhet që dy dijetarë ishin duke dialoguar për lartësinë e Allahut të Madhëruar. Një prej tyre ishte Imam al-Xhuejni, kurse tjetri quhej Abu Abu mm, al-Hamadani. Al-Hamadani. Dhe i tha Ky dijetari që quhej Al-Hamadani i tha Xhuejnit, "Lëri argumentet nga Kurani dhe Suneti, t'i lëmë mënjanë, meqë nuk i pranon. Më thuaj vetëm diçka, mund të ma shpjegosh vetëm diçka tha. Si mund ta shpjegoj unë faktin që sa herë që një person që e njeh Allahun thotë O Allah, zemra e tij drejtohet lart. Atëherë kur e dëgjoi këtë gjë Xhuejni, filloi t'i binte kokës me grusht e tha, "Më mundi hem, më mundi Hamadani, më mundi Hamadani, se nuk kish çfarë thotë, çfarë thoshte." Sepse natyra e pastër e çdo personi e njeh që ai është i dukshmi dhe ai është mbi çdo gjë. Ndërsa njohja e emrit të Allahut i fshehti, thotë Ibn Kajim el-Xheuzije Njohja e këtij emri thotë është një çështje që e shprehura, shpreh shprehja e njeriu, domethën është shumë e ngushtë në tregimin e në tregimin e kësaj gjëje. Gjuha lodhet për ta shpjeguar atë. Edhe shenjat zhduken në shpjegimin e këtij emri. Edhe fjalët e njeriut janë të larta. Sepse njohja e këtij emri është e domosdoshme që me të të jesh larguar kur ta njohësh të emrin të jesh larguar nga mohimi i cilësive të Allahut. Sikurse të jesh duhet të jesh larguar nga përnjësimi i Allahut me krijesat e tij. Kur të njohësh emrin e Allahut që ai është ai është i fshehti dhe nuk ka më afër se sa ai asgjë, duhet mos jesh prej atyre që mohojnë Allahun, në cilësitë e tij dhe as prej atyre që përnjësojnë Allahun me krijesat e tij. Kur ta arrish, ta kuptosh këtë gjë, atëherë ti ke mundësi me lejen e Allahut që ta njohësh realitetin e këtij emri. Edhe njohja e këtij emri ka të bëjë me faktin që Allahu subhanahu wa taala e ka përfshirë çdo gjë. Allahu subhanahu wa taala ka përfshirë çdo gjë me madhështinë e tij dhe me lartësinë e tij. Çdo gjë është në dorën e tij. A nuk ka thënë Allahu i madhëruar që ditën e gjykimit qielli dhe toka do jenë në dorën e Allahut subhanahu wa taala? Kjo është përfshirja e tij. Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an, "Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas." Dhe kur të thamë ty o Muhammed, Zoti jot i ka përfshirë njerëzit. Ky është një prej kuptimeve të emrit të Allahut, ai i fshehti. Siç ka thënë Allahu i Madhëruar gjithashtu, "Wallahu min wara'ihim muhit", Allahu mbas tyre është përfshirë, domethënë i ka përfshirë, e di qëllimet e tyre që kanë nga mbrapa, çfarë do bëjnë, ka përfshirë çdo gjë Allahu i Madhëruar. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala siç siç ka siç i ka bashkuar këto dy emra, i dukshmi dhe i fshehti, ka bashkuar edhe emra të tjerë që kanë të njëjtën ide. Siç është I Larti dhe i Madhi, Wa huwa al-'Aliyyu al-'Azim, I Larti është kuptimi i fjalës i emrit të Allahut, i Dukshmi. Dhe al-'Azim është kuptimi i fjalës al-'Azim, që do të thotë i Madhi, Madhështori, është kuptimi është i ngjashëm me kuptimin që thamë i fshehtë, sepse i fshehti ka përfshirë gjithçka, edhe madhështori ka përfshirë gjithçka me madhështinë e tij, sikurse është mbi çdo gjë me lartësinë e tij. Ky është kuptimi që Allahu subhanahu wa taala është me është i fshehtë. Mirëpo, duhet pasur parasysh se afri, afërsia e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an dhe Sunet është përmendur në një mënyrë të veçantë dhe në këtë lloj forme. Në Kur'an dhe Sunet Allahu subhanahu wa taala ka përmendur afrimin Pranë robërve të Tij të devotshëm, ndërsa kjo është përfshirje, nuk është afrim, sepse afrim do të thotë që ti të jesh i dashur tek Allahu i Madhëruar. Kjo është përfshirje dhe ka të bëjë me të gjitha krijesat. Allahu ka përfshirë të gjitha krijesat. E di çfarë bën çdo krijesë, të gjitha krijesat. E di çfarë veprojnë ata. Çdo gjë është në dorën e Tij. Askush nuk vepron pa dëshirën e Tij, pa i dhënë Allahu subhanahu wa taala atij mundësi, pa i dhënë atij sukses, pa i pa ia bërë të lejuar atij që të veprojë. Kjo është, kjo është domethënë ka të bëjë me emrin e Allahut që është i fshehtë. Ndërsa në Kur'an Allahu subhanahu wa taala ka treguar që Allahu është afër besimtarëve, siç thotë Allahu i madhëruar, "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib", dhe kur të pyesin ty robtë e mi për, për mua, unë jam afër, nuk ka thënë thuaj unë jam afër, për të larguar domethënë ndërmjetësin në mes krijesës dhe krijuesit, nuk ka thënë siç ka thënë në ajete të tjera, kur të pyesin për kështu thuaj, kur të pyesin për kështu thuaj, në ajete të tjera që përmenden në suren Bekare, ose në në ajete në sure të tjera, ka thënë kur të pyesin ty për hënën, thuaj, kur të pyesin ty për për për, për menstruacionet thuaj. Por tu ka thënë kur të pyesin ty robtë e mi për mua, nuk ka thënë thuaj, por ka thënë direkt unë jam afër. Për të treguar që Allahu subhanahu wa taala është afër krijesave të tij pa ndërmjetës, nuk ka nevojë për ndërmjetës. I përgjigjem lutjes atij që më lutet mua. Është afër atij që i lutet, Është afër atij që bën sexhde, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, që Allahu subhanahu wa taala është më afër robit kur ai është në sexhde. Prandaj thotë, edhe është më e përshtatshme për t'u pranuar duaja, prandaj thotë lutuni shumë. Thotë profeti sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu thotë Allahu i madhëruar, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Thotë Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij është afër është afër njerëzve Që janë bamirës. Është afër bamirësve. Allahu me mëshirën e tij është afër bamirësve. Edhe kjo lloj kjo lloj afërsi është afërsi e veçantë tek ata të cilët janë të mirë, janë të mirë, janë të devotshëm. Sikurse transmetohet në hadithin që ë e transmeton Abu Musa el Eshariu radiallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë o ju njerëz ulini zërat tuaj sepse ju nuk po i lutni atij që është shurdhët dhe as atij që është larg jush, që që mungon, është larg jush. Ju po i luteni atij që është dëgjues dhe është afër. Kjo është kjo është afërsi që është vetëm për besimtarët. Duhet të dish se çdo gjë ka fillim dhe fund. Sikurse është i dukshëm dhe e fshehtë. Dhe dije që Fillimi dhe fundi i Allahut të Madhëruar janë mbi çdo fillim dhe mbi çdo fund të çdo gjëje tjetër. Sikurse lartësia e tij është mbi çdo gjë tjetër, edhe fshehtësia e tij, edhe ai është i fshehtë që është më afër se çdo gjë tjetër. Kështu që sikurse thamë Të adhurosh Allahun me emrin e Tij i pari do të thotë që ti të njohësh mirësitë që të ka bërë Ai pa pa ndërmjetësuar tek ai askush, duhet të njohësh gjithashtu që kur themi që Ai është i fundit, le të jetë qëllimi jot vetëm Ai. Ne e thamë që çdo gjë mbaron. Çdo gjë do shkatërrohet, ngel vetëm Allahu i madhëruar. Prandaj, le të jetë qëllimi jot në jetë vetëm Ai i cili ngelet. Le të jetë qëllimi jot vetëm ai i cili ngelet dhe është i gjallë që nuk vdes kurrë. Largohu prej qëllimeve të cilat do shkatërrohen me shkatërrimin e kësaj bote. Dhe ktheu vetëm tek ai i cili është i pafund. Sikurse adhurimi i Allahut subhanahu wa taala me emrin e tij i fshehtë do të thotë që ai është i fshehtë që është më afër çdo gjëje, Me kuptimin që Allahu subhanahu wa taala e di çdo gjë, është afër çdo gjëje. E ka përfshirë çdo gjë në madhështinë e tij, në fuqinë e tij. Prandaj dije se çdo gjë për të është e dukshme. E fshehta për Allahun është e dukshme. Prandaj dhe zemrën tënde pastroje për të. Pastroje për Allahun e madhëruar të fshehtën tënde, zemrën tënde sepse për të zemra jote është e dukshme. Ai e di çka ke në zemrën tënde. I di veprat e këqija që që, që fsheh ti në zemrën tënde. I di qëllimet e këqija që ke ti në zemrën tënde. Nëse ti ke turp prej njerëzve, ta dish se Allahu subhanahu wa taala e meriton më shumë të kesh turp. Nëse ti ke turp ta bësh një vepër të mirë, dhe nuk e shfaq atë për njerëzit, ta dish se Allahu subhanahu wa taala ta di ty turpin. Dhe duhet ty të vijë turp prej tij që ti ke turp prej krijesave të tij, të cilat janë janë prej atyre që do zhduken, Edhe nuk ke turp prej atij që duhet të bëhet qëllimi jot në jetën tënde, i cili është në pafundësi. Kjo gjë do ta bëjë njeriun që ta njohë Allahun e Madhëruar. Njohja e këtyre katër emrave thot Ibn al-Qayyim al-Xheuzije, njohja e këtyre katër emrave thot të mbledh të mbledh të mbledh dijen e njohjes së Allahut të Madhëruar. Të mbledh dijen e njohjes së adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Sepse Allahu subhanahu wa taala me këto katër emra i ka përfshirë krijesat e tij në kohë, siç i ka përfshirë krijesat e tij gjithashtu në çdo aspekt. Duke pasur parasysh që ai është lart krijesave të tij dhe nuk është brenda tyre. Prandaj kush e njeh Allahun subhanahu wa taala me këto katër emra, e arrin adhurimin e të vërtetë Allahut të madhëruar dhe arrin të jetë prej atyre të cilët janë të vobekt. Edhe ndjen që Allahu subhanahu wa taala është ai që ka dhuruar çdo gjë, tek ai do kthehet çdo gjë. Vetëm ai, vetëm vetëm tek ai duhet drejtohet zemra. Dhe vetëm ai i di çka ke ti në zemrën tënde, çfarë ke ti në zemrën tënde, prandaj pastroje zemrën tënde vetëm për të dhe për askënd tjetër. Nëse ti arrin këtë lloj grade, e arrin gradën e dytë të varfërisë, atëherë Allahu subhanahu wa taala të shpërblen me dy shpërblime. Të shpërblen ty Allahu subhanahu wa taala me dy shpërblime. Shpërblimi i parë është që të largon ty nga shikimi i punëve të tua. Nëse ti arrin këtë gradë ti nuk je prej atyre personave të cilët i shikojnë punët e tyre si diçka të madhe, sikur kanë bërë diçka të madhe. Prandaj thuhet në tefsirin e ai, në një në një prej tefsirëve, në një prej shpjegimeve që ka dhënë Allah, që kanë dhënë dietarët në ajetin kuranor që thotë wala tamnun tastakthir, në surën Mudathir, la tamnun tastakthir një prej kuptimeve që kanë dhënë dietarët është, do të thotë mos u mburr Dhe mos të duket shumë adhurimi që ke bërë. Wala tamnun tastakthir. Mos të duket se ke bërë shumë. Nëse ti arrin këtë gradë, atëherë ti je prej atyre personave që nuk duket se ai duke bërë gjë për Allahun e Madhëruar, sepse ti je i Allahut. Edhe çdo gjë që ke ti është e Allahut. Edhe çdo mirësi të ka ardhur vetëm prej tij, në pa fillimsi, ka ardhur vetëm prej Allahut të Madhëruar. Prandaj ti e shikon që ti je vetëm i tij edhe për të. Sikurse vetëm ai të ka krijuar, atëherë bëje qëllimin tënd vetëm atë. Sikurse vetëm ai do ngelet, atëherë lidhë zemrën vetëm me të, se vetëm ai do ngelet. Edhe shpërblimi i dytë që jep Allahu atij personi që arrin këtë lloj grade të të të varfërisë, të cilën shpjeguam se ç'do thotë, shpërblimi i dytë është që ty nuk të duket vetja gjë. Nuk të duket vetja gjë. Falë. Nuk të duket vetja se ke arritur një gradë, ti i devotshëm, një i mirë, një një njeri që ka arritur grada të larta, nuk të duket vetja gjë e tillë, por të duket vetja që ti je njeri një gabimtar, një njeri që nuk nuk e meriton këtë mirësi, por kjo mirësi ka ardhur vetëm prej Allahut të madhëruar. Domethënë nuk i shikon gjë punët e tua dhe nuk e shikon gjë veten tënde. Allahu subhanahu wa taala është është ai i cili ka pasurinë e gjithçkaje. Po ju njerëz jeni të nevojshëm, ndërsa grada e tretë, e cila është grada më e lartë që mund të arrijë njeriu në këtë varfëri është që ti ta ndjesh. Që çdo thërmi e jotja, çdo thërmi e jotja Është e nevojshme për Allahun e Madhëruar. Ta ndjesh që çdo hap që hedh ti, ti nuk mund ta hedhësh dot pa Allahun e Madhëruar. Çdo frymëmarrje që bën ti për hir të tij, nuk e ke hedhur dot vetëm se me lejen e tij dhe me, me dëshirën e tij. Domethënë ta ndjesh që ti në çdo gjë, në çdo moment, në çdo frymëmarrje që merr, në çdo sy që hap, ti je vetëm prej tij. Prandaj, siç je vetëm prej tij, bëhu vetëm për të. Prandaj ai person i cili ka arritur këtë lloj grade të lartë, këtë gradë të varfërisë, të nevojës për Allahun e Madhëruar, ky person kur bën një punë të mirë, nuk e shikon gjë punën e tij. Por e falënderon Allahun për atë punë, për atë mirësi që ia dha. E falënderon Allahun e Madhëruar pse i dha këtë mirësi që ta adhurojë atë, ta bëjë atë punë të mirë. Sikurse kur ai bën një gjunaf, ai kthehet direkt tek Allahu dhe thotë: "Allah, të lutem largoje këtë gjunaf." Sepse e di domethënë që Allahu subhanahu wa taala është është i vetmi i cili jep leje, ai i dha subhanahu wa taala e dha leje të bësh gjunaf, por jo se Allahu e do gjunafin prej teje. Dhe këtë që do ta shpjegojmë inshallah kur flasim për për emrin, Allahu subhanahu wa taala ai është udhëzuesi. Pa lejen e tij nuk bëhet gjë. Allahu subhanahu wa taala ta ka dhënë këtë gjunaf ty si shpërblim se ti ke bërë një gjunaf tjetër para tij. Edhe gjunafi tërheq tërheq shokun e vet, sikurse puna e mirë tërheq shokun e vet. Allahu subhanahu wa taala si shpërblim ja he, ja jep një punë të mirë besimtarit që ta bëjë sepse ai bëri një të mirë. Edhe si dënim gjithashtu i jep një gjunaf që ta bëjë sepse ai e bëri një gjunaf të parë dhe e futi në gjëra të tjera, të cilat e fusin në më shumë gjunafe si shpërblim për atë që bëri. Kështu që kush kërkon të mirën, Allahu ia jep të mirën, dhe kush kërkon të keqen, do i vijë zinxhir e keqja. Këto ishin tre gradat të cilat kërkohet prej nesh që t'i arrijmë ato. Lus Allahun të na bëjë prej atyre të cilët janë të nevojshëm për Allahun dhe kanë nderin të hyjnë te ky ajet kuranor që thotë o ju njerëz, ju jeni të nevojshëm për Allahun. Duke e ndier që ti dhe çdo gjë që ke ti është vetëm e Allahut. Që çdo thërrmi e jotja i takon vetëm Allahut të Madhëruar. Vetëm në këtë moment ti ke për ta arritur ta njohësh Allahun siç duhet. Prandaj edhe thuhet që Daudi alayhis salam ka qenë ka qenë profet. Normalisht ka arritur gradën më të lartë të devotshmërisë, që mund të arrijë, që mund të arrijë lloji njerëzor. Sepse ka qenë profet. I thotë Allahut, "O Allah, si të të falënderoj unë ty kur falënderimi është mirësi prej teje që ka nevojë për falënderim?" I thotë Allahu subhanahu wa taala, "O Daud, tash më falënderove." Sepse kur ti e ndjen veten të nevojshëm edhe te falënderimi për Allahun e madhëruar, atëherë ti ke arritur këtë gradë me anë të së cilës ti meriton të të kesh nderin të jesh i nevojshëm për Allahun e madhëruar. Vetëm në këtë moment ti atëherë ke arritur të jesh pasaniku më i madh në këtë botë. Ti je pasaniku më i madh në këtë botë sepse ti ke arritur të jesh i nevojshëm për Allahun në çdo gjë, atëherë ti je pasaniku më i madh në këtë dynja. Sepse ti ke Allahun e madhëruar në çdo gjë. Ku ka pasanik më të madh se ai që ka Allahun? A nuk është çdo gjë në dorë të Allahut? Kështu që ai që i mbështetet Allahut, Allahu subhanahu wa taala i jep i jep atij çdo gjë. Dhe ai që i mbështetet krijesave ai ka po ai mbështetet ai dhe mbështetjet e tij kanë për t'u shkatërruar me shkatërrimin e shkaqeve. Prandaj thuhet që Imam Maliku kur shkruajti librin e tij Muwatta i than po Imam kanë shkruajtur dhe njerëz libra të tjerë si puna jote. Dhe tha Imam Maliku Çfarë është për Allahun do ngelet dhe çfarë është jo për hir të tij ka për t'u shkatërruar. Mos harro diçka. Dhe kjo është fjalë e fundit inshallah. Kush është për Allahun siç do Allahu, kush hecën për hir të Allahut siç do Allahu i madhëruar, Allahu ka për t'i dhënë atij më shumë se ç'dëshiron. Dhe kush niset dhe merr rrugën për tek Allahu, Allahu e pret atë nga larg. E pret atë nga larg. Dhe kush vepron në jetën e tij duke u mbështetur tek fuqia e Allahut, Allahu ia shkrin atij edhe hekurin. Siç ia shkriu dhe, dhe, dhe Daudit alajhi salam hekurin. Sepse ai ishte i mbështetur tek fuqia e Allahut madhëruar. Dhe kush e le diçka për hir të tij, ai i jep atij më shumë se ç'la. Dhe kush dëshiron atë që dëshiron Allahu, dëshiron Allahu atë që dëshiron ky rob. Sepse dëshira e tij është në përputhje me dëshirën e Allahut të madhëruar, prandaj dhe Allahu dëshiron atë që dëshiron ky. Thuhet, transmetohet në hadith të saktë që Aisha radhiyallahu anha i thot profetit sallallahu alajhi wasallam, "Ma ara rabbak illa illa yas'a fi hawak." I thot, e shikoj thot që Zoti jot thot, po rend për për të kënaqur dëshirat e tua. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam sepse sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ju ju lejua që të martohej me shumë gra. Jo si, domethënë jo si besimtarët që kanë deri në katër gra. Dhe kjo për disa urtësi ose shumë urtësi që i di vetëm Allahu i madhëruar. Po qëllimi këtu është për këtë që po themi, që kush dëshiron atë që dëshiron Allahu, dhe ecën në bazë të asaj që dëshiron Allahu, dëshiron Allahu atë që dëshiron ky njeri. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam është shembulli më i lartë për këtë gjë. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala dëshiroi dëshiroi për të atë që ishte më e mirë për të. Dhe e ngriti në gradën më të lartë që e bëri zotërinë e njerëzimit. Allahu ju shpërbleftë me të mira të gjithëve.